Tractatus vigesimus quartus Item alius de natale domini Semper quidem dilectissimi Diversis modis multisque mensuris Humano generi bonitas divina consoluit Et plurima providentiae sue munera omnibus retro saeculis clementer imperciit sed in novissimis temporibus omnem abundantiam solite benignitatis excessit quando in christo ipsa ad peccatores misericordia ipsa ad errantes veritas ipsa ad mortuos vita descendit ut verbum illud coeternum et equale genitori in unitatem deitatis suae naturam nostrae humilitatis assumeret et deus de deo natus idem etiam homo de homine nasceretur missum quidem hoc a constitutione mundi et multis significationibus rerum atque verborum semper fuerat profetatum sed quantam hominum portionem figure illae et mysteria obumbrata salvarent nisi longa et occulta promissa adventus suo Christus impleret. Et quod tunc paucis credentibus profuit faciendum, in numeris iam fideribus prodeset effectum, iam ergo nos non signis neque imaginibus ad fidem ducimur, sed evangelica historia confirmati quod factum credimus adoramus accidentibus ad eruditionem nostram propheticis instrumentis ut nullo modo habeamus ambiguum quod tantis oraculis scimus esse predictum hinc enim est quod abra he dominus aiet in semine tuo benedicentur omnes gentes hinc david promissionem dei prophetico spiritu canet digens iuravit dominus david et non frustrabitur eum de fructu ventris tui ponam super sedem meam. Hinc idem dominus per Isaiam, ecce inquit virgo in utero accipiet, et pari et filium, et vocabunt nomen eos Emanuel, quod est interpretatum nobiscum Deus, et iterum, exiet virga de radice iesse et flos de radice eos ascendet in qua virga non dubie beata maria virgo predicta est quae de jesse ac david stirpe progenita et sancto spiritu fecundata novum florem carnis humanae utero quidem materno sed partu est enixa virgineo exultent ergo in laudem dei corda credentium et mirabilia eius confiteantur filii hominum quoniam in hoc precipue dei opere Humilitas nostra cognoscit quanti eam suus conditor estimaret. Qui cum origini humane multum dederit, quod nos ad imaginem suam fecit, reparationi nostre longe amplius tribuit, cum servili forme ipse se dominus cooptavit quam vis enim ex una erdem quae pietate sit quid quid creature creator impendit minus tamen mirum est hominem ad divina proficere quam deum ad humana descendere. Hoc autem nisi facere dignaretur omnipotens, nulla quemquam species justitiae, nulla forma sapientiae, a captivitate diaboli et a profundo aeternae mortis eruaret condemnatio enim ex uno in omnes cum peccato transiens permaneret et letali vulnere lave facta natura nullum remedium reperiret quia conditionem suam suis viribus mutare non posset primus namque homo carnis substantiam accepit a terra et rationali spiritu per insufflationem creantis animatus est ut ad imaginem et similitudinem auctoris sui vivens formam bonitatis dei atque justitiae in splendore imitationis tamquam in speculi nitore servaret quam naturae suae speciosissimam dignitatem si per observantiam leges date perseverantur excoleret ipsam illam terreni corporis qualitatem ad celestem gloriam mens incorrupta perduceret sed quia invido deceptori temere atque infeliciter creditit et superbiae consilius ad quiescent repositum honoris augmentum occupare maluit quam mereri non solum ille homo sed etiam universa in illo posteritas eius audivit terra es et in terram ibis quales ergo terrenus tales et terreni et nemo immortalis quia nemo celestis ad huius iteque peccati et mortis vinculum resolvendum omnipotens filius dei omnia implens omnia continens et qualis per omnia patri et in una ex ipso et cum ipso consempiternus essentia naturam in se suscepit humanam et creator ad dominus omnium rerum dignatus est unus esse mortalium electa sibi matre quam fecerat quae salva integritate virginea corpore tantum esset ministra substantiae ut humani seminis cessante contagio novo homine et puritas in esset et veritas non ergo in Christo ex utero virginis genito quia nativitas est mirabilis ideo nostri est natura dissimilis quia enim veros deus idem veros est homo et nullum est in substantia utraque mendacium verbum caro factum est provexione carnis non defectione deitatis quae sic potentiam suam bonitatemque moderata est ut et nostra suscipiendo proveeret et sua communicando non perderet in hac nativitate Christi secundum profetiam David veritas de terra orta est et justitia de cielo prospexit in hac nativitate Christi etiam Isaiae sermo completus est dicentis produca terra et germin et salvatorem et justitia oriatur simo terra enim carnis humanae quae in primo fuerat prevaligatore maledicta in hoc solo beate virginis partu German edidit benedictum et avitio suae stirpis alienum. Cuius spiritualem originem in regenerazione consequimur. Et omni homini renascenti aqua baptismatis instar est uteri virginalis eodem santo spiritu replente fontem, qui replevit et virginem, ut peccatum quod ibi vacuavit sacra conceptio, hic mystica tolat ablutio. Ab hoc sacramento delectissimi in sanus manicheorum eror alienus est nec ulum habent in Christi regeneratione consortium qui eum de Maria Virgine negant corporaliter natum ut cuius non credunt veram nativitatem nec veram recipiant passionem et quem non confitentur vere sepultum abnuant veraciter suscitatum ingressi enim preruptam ex secrandi dogmatis viam, in qua nihil non tenebrosum, nihilque non lubricum est, ruunt in profunda mortis per precipitia falsitatis, nec aliquid solidum cui in itantur inveniunt, qui praeter omnia diabolici propra commendi in ipso precipuo observantiae suae festo sic ut proxima eorum confessione pate factum est ut animi ita et corporis pollutione latantur nec in fide integritatem nec in pudore servantes ut et in dogmatibus suis impii et in sacris inveniantur obsceni alie hereses directissimi licet merito omnes in sua diversitate damnande sint et habent singule in aliqua sui parte quod verum sit arius dei filium minorem patre et creaturam esse definiens et ab eodem inter omnia creatum putans spiritum sanctum magna impietate se perdidit sed sempiternam atque incommutabilem deitatem quam in trinitatis unitate non videt in patris essentia non negavit macedonius a lumine veritatis alienus divinitatem sancti spiritus non recepit sed in patre et filio unam potentiam et eandem confessus est esse naturam. Sabelius in explicabili errore confusus, unitatem substantiae in patre et filio et spiritus sancto inseparabilem sensiens, quod e qualitati tribuere debuit, singularitati dedit, et cum veram trinitatem intellegere non valeret unam eandem quae credidit sub triplici appellatione personam fortinus mentis cecitate deceptus in christo verum et nostri substantiae confessus est hominem sed eundem Deum de Deo ante omnia saecula genitum esse non credidit. Apollinaris, fidei soliditate privatus, filium Dei ita veram humane carnes credidit sucepisse naturam, ut in illa carne diceret animam non fuisei quia vicem eius expleverit ipsa divinitas. Hoc modo si omnes quos catholica fides damnat retractentur errores, in alias atque alias dam invenitur, quod ad damnabilibus posset abiungi, in manicheorum autem celestissimo dogmate prorsus nihil est quod ex ulla parte posit tolerabile judicari sed vos directissimi quos nullis dignius quam beati patri apostoli ad locor verbis genus electum regale sacerdotium gens sancta populus acquisitiones edificati super inviolabinem Petram Christum, ipsique Domino Salvatori Nostro per veram susceptionem nostre carnes inserti, permanete stabiles in ea fide quam confessi estis coram multis testibus, et in qua reinati per aquam et Spiritum Sanctum accepistis chrisma, salutis et signaculum vitae aeternae si quis autem vobis aliud annunciaveret praeter id qua didi chistis anasim nolite impias fabulas preponere lucidissime veritati et quid quid contra regulam catholici et apostolici simboli aut legere aut audire contigerit id omnino mortiferum et diabolicum judicate non vos seducant de artibus ficta et simulata iunia quae non ad purificationem sed ad perditionem proficiunt animarum speciem quidem sibi pietatis et castitatis adsumunt sed hoc dolo actuum suorum obscena circum tegunt et de profani cordis penetralibus iacula quibus simplices vulnerentur emitunt ut sicut aet prophetas sagitent in obscuro rectus cordae magnum presidium est fides integra fides vera in qua nec augeri ab ulo quidquam nec minui potest quia nisi una est fides non est dicente apostolo unus dominus una fides unum baptisma Unus Deus et Pater omnium, qui super omnes, et per omnia, et in omnibus nobis, cuic unitati dilectissimi in concursis mentibus inherete, et in hac omnem sectamini sanctitatem. In hac preceptis Domini Dei servitee, quia sine fide impossibile est placere Deo, et nihil sine illa sanctum, nihil castum est, nihil vivum. Justus enim ex fide vivit, quam qui diabolo decipiente perditerit, vivens mortuus est quia sicut per fidem justitiam ita etiam per fidem veram vita obtinetur aeterna dicente domino salvatore hic est autem vita aeterna ut cognoscant te solum verum deum et quem misisti iesum christum qui vos proficere et perseverare faciat, usque in finem, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.